Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. Eh, no, era la cinta de ayer. tampoco. se hablaba que Bill Murray ya conseguiría, finalmente la aprobación de Andy McDowell, pero no. Y mira que l'havia había l'ullet la xicona al chicón, eh? Era un indici como el preparatius para a el disapte... els moviments del club jugant monovolums de la més alta gamma per al cap de setmana o les habitacions jugades en un luxós hotel de València al costat de Mestallà. La marmota pansa Toni Fil ha assomat el cabet entre les dues torres de Bànquia i s'ha quedat mirant al cel. No sabem ben bé si mirant a veure l'hivern de, la de, de la venda, mirant a veure si l'hivern de la venda havia passat ja o si esperava veure el jet privat de Peter Lim en direcció cap a València. I clar, l'afició, Bill Murray, s'ha il·lusionat esperant que avui hi haguera acord i que Andy McDowell, el club ja amb l'IM com a propietari, li tirarà un somriure com a resultant d'haver superat la prova i de que la venda està finiquitada. Però no. Avui, tampoc. Pansatón i Phil ha tret el morro, l'ha menejat i davant la desil·lusió de tots ha tornat a ocultar-se en la guarida que té entre les dues torres de Banqui a Madrid. Demà tornarem a esperar que el morro de Pansatón i Phil ens marque el final. De moment, l'hivern del procés de venda li queda poc però continua. Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Sala Folgado i Andreu Alverón en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que vos fem avui és molt clara. Penseu que se tancarà a temps l'acord per a que Peter Lim estigui el dissabte en Mestalla? I això és la pregunta d'avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, el 97, en xifra, en número. Pues no, com hem dit al principi, no hi ha hagut fumata blanca, no hi ha hagut signat. Tot fa pensar, i lo de tots els dies, que serà demà. Eh, I ara vos donarem alguns detalls, tant eh, més oficials com més oficiosos, però que inclinen a pensar que Peter Lim podria estar dissabte a Mestalla. I si no es tanca demà, també tingueu-ho clar, no passa res. L'únic és que Peter Lim no podrà estar davant de l'Elx. Però els futbolistes sí, i són els que juguen. Val? En tot cas, Lim hauria d'ajornar la seva aparició en l'estadi valencianista que no té més importància que ixa perquè si no serà contra ells serà eh, en el Madrid davant del Villarreal o serà en el pròxim partit de casa davant la de Tilbao Bilbao mireu, no hi ha més circumstància no que aquesta les parts estan absolutament d'acord en tot de fet, podria haver quedat ja tot tancat i com dèiem, demà, en un principi podria ser de matí la firma en Madrid i de l'espada en València ara vos ho explicaríem en, en calma però no més enllà d'això. És que no hi ha més, val? I si n'hi ha més, ens estan enganyant molt bé les dues parts, perquè les dues coincideixen en apuntar en que tot està beneït ja i vist per a sentència, i que sembla que el llarg hivern del procés de venda, que el morro de Pansatón i Fil, en breu, ens dirà que ha acabat aquest hivern. Esperem que sí, perquè també és cert que contar-vos tots els dies el mateix, fins i tot a un, eh, li provoca certa rojor de cara eh, tenint en compte que a voltes vos intentem contar les coses i que a voltes el intentar contar-les ens conduix a errades. És una evidència. Per la part que ens toca hem de demanar disculpes, però intentem sempre contar el que n'hi ha i el que ens diuen la informació que tenim. Eh, a voltes eh, se produeix o se eh, mm, plasma fidelment i a voltes no. I este és un cas en el que està tardant. Però, com dèiem, no hi hauria més problema que traslladar-ho la setmana vinent. Això sí, ja que siga l'última. 11 i 36. Moltes coses, per tant, no perdem temps i repassem l'actualitat del dia d'avui en 5 fotos. Per enèsima volta, sembla que demà pot ser el dia. De fet, Quimco ha agafat una beca a Madrid si els contractes estan totalment redactats i traduïts amb el vistiplau de les dues parts. De matí es firmarà el refinançament i de vesprada serà la firma entre la Fundació i Mèrito. En este matí, Amadeo Salveu continua sent caute. Nada, nada, eso es un tema. Todavía no, todavía no. no se sabe, no se sabe, no se sabe nada. Ya lo sabréis, lo sabréis. Mentretant, Nuno recupera efectius i Contalés podrà gaudir de la tornada d'Albes Orban i André Gómez. Feulí, sobretot Carles Gil, són dubte més que raonable. Rodrigo Consensí, l'afició al davanter de València, li ha recordat avui als aficionats en el sofà de l'agrupació de Penyes la importància del seu suport en cada partit. Quiero que vosotros también tengáis la conciencia que es, es importante vivir ese ambiente. Para nosotros es importante porque nos ayuda, sin duda nos ayuda, nosotros lo vivimos también. Eh, al final de todos somos personas, somos los primeros implicados en llevar al club hacia, hacia arriba junto con, con vosotros, pero nosotros ahí dentro del campo, que es, que es lo que vale. Eh, y bueno, yo creo que me gustaría agradeceros vuestra, vuestro apoyo estos últimos partidos y ojalá, de verdad, ojalá sigáis, eh, sigáis viniendo al estadio Primera lista de Alcaraz y Capavigo, El nuevo entrenador Granota de deixat fora Gavilán y Víctor Pérez per técnica. Héctor Rodas ya para del nous conceptes del míster. Pues bueno, está claro que, bueno, que ahora tenemos un nuevo entrenador, tenemos que, conseguir eh, pues, concretar sus conceptos lo antes posible y vamos a ver. 2 de 2, segunda derrota en Euroliga de València Bàsquet davant Galatasaray, 71-64. Los dos primeros cuartos han sido tan dolentes que Velimir Perasovic no ha tallado la lengua en la roda de prensa postpartit. Bueno, yo creo que el equipo los dos cuartos jugó lamentablemente mal, ¿no? Sin coraje, sin eh, atrevimiento, con muchas lagunas defensivas nos rompían en uno por uno, nos rompían con pique and roll, eh, nos meten 47 puntos y nosotros nos dedicábamos solo a tirar de tres. Yo creo que ha sido con diferencia el peor cuarto que Valencia ha jugado conmigo como entrenador. 11 i 38, sense perdre ni un segon, a la pausa i al turrón. Vinga. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. El próximo domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz Segunda entrega de un paquete de arroz bomba la fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Esto es La Bomba. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. El mateix. Avui tampoc sembla que demà, Eh, molt breument, perquè no vull perdre massa temps en això, eh, i vull centrar-me en la part esportiva. Eh, esta vesprada, Quimco ha viatjat cap a Madrid en AVE. La idea és firmar de matí l'acord entre Bankia i Meriton i de vesprada l'acord entre la Fundació i Meriton. Avui hi ha hagut reunió informal del patronat de la Fundació i s'ha parlat de la firma i que tot està previst per a firmar demà de vesprada. El protocol per a rebre continua igual. De fet, eh, hi ha habitacions jugades, no sols ve, ve l'IM, ve també la, dit, la família de Kim Ko, eh, l'home fort de l'IM. Eh, eh, no tan sols estan, com dèiem, habitacions jugades en un hotel de luxe molt propet de l'estadi del València, tots sabeu quin és, si més no també el València, esta vesprada, ha deixat tancat el lloguer d'un monovolum d'alta gamma d'una coneguda marca també d'alta gamma d'automòbils a Alemanya, la classe més alta que tenen, sent monovolum, està jugat per al cap de setmana. I l'ha jugat el València Club de Futbol. De fet, és el mateix monovolum, me conten, eh, del qual disposa Mario Salvo per a la seva empresa personal. I el València ha jugat aquest monovolum per a este cap de setmana. Continua tot igual, esperant que puga fer-se tot i que vinga Peter Lim. I si no és divendres, l'únic problema és que Peter Lim no vol el València ells en Mestalla. Ja perquè sembla que eh, els contrats estan ja, vamos, a punta de caramel. Sé que són a lo de tots els dies. No sé fins a quin, a quin punt vos tinc que demanar disculpes per donar aquesta informació, però és la que tenim. I, per tant, creiem que estem en l'obligació de donar-la. Si s'equivoquem, ho direm. Eh, però, a hores d'ara, sembla que demà de matí banque a Meriton, sempre, com dient tots els dies, deixant una porta oberta a l'excepticisme, demà de vesprada, Fundació Meriton eh, per a tancar eh, la venda això és el que dona la venda, no dona més de sí. Li podem pegar més voltes, però no dona més de sí. Així que el que anem a fer és tornar a la part esportiva, perquè vos recorde que per molt, o per més enllà de que vinga Peter Lim o no el dissabte, el dissabte sí n'hi ha un partit de futbol. A Mestalla, davant de l'Elx. I ahir un dels títols indiscutibles davant el conjunt il·licità és el nostre següent convidat. José Luis Callà, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, què tal? Com està l'express de Pedreguer? Bé, bé, bé, ahí estem. Ja tinc ganes de que siga el, el dissabte per a, per a jugar aquest partit contra l'Els i que esperem que, que sigui una victòria. És la primera setmana rara, i dic rara per eh, començar a treballar sense eh, la victòria en el cos? Sí, és, vull dir que no, sí que és un poquet, un poquet raro, no? perquè veníem sempre de, de, de guanyar o inclús d'empatar, de, però bueno, nosaltres el que tenim que fer és, és no pensar en, en el partit contra el Deportivo ja i, i estar pensant en, l'Els, que va ser un partit també difícil, però bueno, nosaltres necessitem guanyar i, i estic segur que amb molt de treball pues, ho aconseguirem. Estàs a salvo dels virus? Estàs, estàs vacunat o algo? Perquè el virus que corre per a ciutat esportiva... Bueno, per tota València, per tota Espanya, diria. El virus este estomacal que n'hi ha, eh, que ha agarrat algun company teu, eh, a un o a dos, i, i algun més que n'hi ha tocat. Eh, esperem que, que no t'afecte. Estàs prenent-te algo? Estàs immunitzant d'alguna manera? No, no, no m'he pres res, però bueno, de moment a mi no, no m'ha tocat i, Toquem madera, no? Però de moment no ha tocat i, espero a, que... Al que el Dut li dius, no t'acostes massa, no? Ja està. Sí, sí, sí, directament li dic, estem cap allà i, <laughs> i ja està. <laughs> Bueno, a, arriba l'Elx, en principi, mm, eh, eh, i que se, no se me malentenga, eh, és una víctima propiciatòria, però jo crec que Riazor, si algo ha mostrat o algo ha ensenyat, José Luis, és que si no se lluita al 100%, qualsevol en esta lliga li pot guanyar a qualsevol, qualsevol és vulnerable i ja que anaré amb molta cura perquè jo crec que ja que eh, haver tingut a de pressa la lliçó de Riazor. Sí, està clar que lo de Riazor pues, també va, va vindre molt bé, no? O saben que, que, que tenim que donar-ho tot cada partit i en el moment de, de que no ho fem, pues, la veritat és que el rival mos, mos crea molt de perill i està clar que, que l'Elx, pues, encara que no has començat molt bé, és un rival molt difícil i estic segur que va posar les coses molt difícil perquè ells també s'estan jugant la vida i, i van, van a vindre a Mestalla a intentar puntuar i intentar guanyar, però bueno, nosaltres el que tenim que fer és dir com, com els partits que, que hem guanyat i, i seguir i oblidar el partit de, de Riazor i, i ja està. Enteneu què vos passar? Per què entrareu tan mal al partit? No, no ho sé, la veritat és que no, no vam entrar bé, no vam entrar com, com els altres partits, no? I mira que, que ho van parlar, sempre van, van dir que tenien que entrar com, com està ara, perquè vull que o no també això ha sigut clau en els partits que hem guanyat, no? que hem començat molt bé i això pues, ajuda, no? I, van tindre, pues, no, no vam estar fins, però bueno, un partit mal pues, també també pot eixir a qualsevol i el que tenim que fer és olvidar-ho ya y, y pensar ya en, en, el partido contra el Això és el que vos va dir el míster, esborrar el partit de, de Riazor. Me conten que per a res va haver esbroncada, tot el contrari, que va haver molt de diàleg. I el que és més important, almenys per a mi, coneguent altres anys del vestidor de València, és que no només parlava un que era míster i la resta assentien. Vull dir, parlava un i també parlaven els altres, que són els jugadors. Jo crec que aquesta és una miqueta la manera d'intentar corregir errades, que tots parlen, que tots posen idees en comú per arribar eh, a un punt eh, que puga ser la solució al que va passar, per exemple, en Reazor. Sí, lo que, lo que tenim clar és que tenien, tenim que encontrar solucions, no? perquè tampoc és normal que, que, que, que entraren tan mal al partit i el que tenim que fer és, és encontrar una solució i treballar-la en els entrenaments, que és el que estem fent i, i oblidar, com ja, com ja estem dient, oblidar i esborrar el partit contra el Deportivo, pero está claro que, que mos vinga no?, ese partido también eh, de, calificar la actuación de Joel, que cree que no, no, no nos toca ni, ni a tú ni a mí, prácticamente, eh, vos descoloca una miqueta Messenger de Joel el Fede no tiende al porter habitual en la portería. Bueno, al principio está claro que, que va a jugar Diego, pero bueno, eh, Diego no, no encontraba bien y Joel pues, es un gran porter y bueno, esa decisión pues, pues, la, la que el míster y si Diego no estaba en condiciones, pues, el que té que fer és podar a Joel, està clar, no n'hi no ha... Però això vols col·locar? Bueno, jo penso que no, jo penso que això no és un motiu per, per a que no entrem en el partit, està clar que, que, que sí que descol·loca un poquet al principi, no?, perquè dius que li ha passat a Diego, perquè no tampoc ho sabíem, però una volta sabien que no estava bé, pues, confiàvem en Joel, està clar. Per a rebre el conjunt de l'Elx, almenys en casa sí que sabem que la versió del València és molt millor en Lliga, el que estem veient. Sí, en casa sobretot estem aconseguint pues, les victòries més, més fàcils, però bueno, les estem treballant bé i, i el que tenim que fer és, és el que hem fet estar ara en casa, no? eixir molt fort, intentar marcar pronte, intentar pues, pues, que el partit es tanque pronte, però està clar que, que l'Els també va vindre a jugar-nos i, i va ser un partit difícil, està clar. Ascolta, y si finalmente arriba Peter Lim eh, el dissabte a Mestalla, no vos podés colocar Alfredo Di Estefano. cuando era entrenador no le agradaba el jaleo abans dels partits, el día que, eh, como era yo eh, víspera de fiesta, en em perdón, partido de mierda. no vos podés colocar un tan saber que la tensión no está en l'herba, <laughs> sino en la gradería. No, pero a nosotros de ese tema pues, este mapa a el que tenim que hacer es jugar sobre el terreno de joc y el que pase pues, el agrado el que puga passar, pues això a nosaltres no ens té que descol·locar, sinó tenim que estar pendent del partit i jo trobo que, que va ser un partit bonic, un altre partit per a, per encontrar-nos una altra volta en la victòria i per a poder brindar-li a l'afició. La, Eh, evidentment, la derrota de Coruña ahir en la tertúlia ho parlàvem amb, amb Mista, amb l'exjugador, i dius que una derrota desvirtua moltes coses. La gent està demanant canvis i a lo millor, si no s'arriba a perdre aquest partit, la gent diria, i és cert que la, la, mar, la ratxa és boníssima, de fet jo crec que una derrota en 8 jornades l'haguem signat tots abans de, de començar la Lliga. Eh, eh, per tant, la pinta aquesta és que aneu a jugar els mateixos encara que tu t'entengueres en Coruña molt bé en Carles Gil en la segona part. Sí, evita que, com vaig dir, Carles Gil, pues, sí que li va donar un altre aire a l'equip, no? està clar que, que així li va portar moltes coses bones i bueno, està clar que, que la gent pues, sempre se queda en l'últim partit, no? però jo penso que, que l'inici està sent molt bo i el que tenim que pensar és, és en això, no, no quedar-nos en l'últim partit, sinó pensar que, que l'inici està sent bo i jo penso que també l'afició pues, pues, va, va respondre bé com, com està ara i entre ells i, i nosaltres pues, anem a treure els tres punts que, que fan falta en casa. Sabem alguna de la renovació? No, no, no, no, no. Yo aquest tema no, no el porto jo i, i està clar que a mi m'encantaria estar així. Molt bé, pues, eh, per cert, el pròxim golet per a quant? A veure, a veure. No dir quan, perquè si, si dic quan no, no el marque. Una volta, una volta passa i ja, ja, ja parlarem. Però que tu dius el cap, tu ja dus algo en el cap. Alguna cosa estàs barruntant. Alguna cosa no, estàs jo, barruntant. Jo, jo, si tinc l'ocasió, jo sé que va cap a dins. <laughs> Segur que sí, segur que sí. És un, una meravella per jugar i és una alegria parlar amb algú de la casa i parlar en valencià amb ell. José Luis Gallà, moltíssimes gràcies per atendre Esports 97 nit. A vosaltres. Adéu. Al futbolista del València Club de Futbol, José Luis Gallà, l'express de Pedreguer. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. A veure, eh, com, com dèiem estos dies, Alves sí, Orban sí, <laughs> André Gómez sí, eh, anem ja telegràfics. Eh, Feulí, no, Carnegil no. no. Però tu descartes? Jo descarte, sí. Mira que queda un dia. Per ah. això. per això. Porta dos no? que no ha treballat. Vale. Demà hauria d'estar molt bé per a no ja per a treballar, sinó per a entrar en convocatòria. Per tant, Manolo, eh, Feguli s'ha quedat en el seu domicili particular, porta dos dies sense treballar, no va entrar en convocatòria, recordem que està afectat pel mateix virus eh, gastrointestinal que va afectar a Alves i que no va deixar-lo jugar a Riazor davant el Depor i que abans també havia afectat encara que en menor mesura a Parejo i Carles Gil, a missa sobrecàrrega en l'isque de la cama dreta, avui no ha treballat, ahir tampoc, demà és complicat que treballi amb el grup, per tant, probablement també sigui esclos de la convocatòria. Negredo sí? Negredo sí va estar en la convocatòria. Com, ben, com venim comentant des de dilluns. Sí, estava clar, Manolo. En la 97.7. Ara després te sentim més en tertúlia, que Correcte. molt telemàtic, molt telegràfic el tema, però perquè anem molt a pesar. Per cert, Alves cridat per Dunga a la selecció per als partits amistosos davant Àustria i Turquia i Felipe Augusto i Vinícius han estat convocats per a la selecció brasilera sub-21 un Vinícius que avui ha estat en el partit entre Estanda de l'Ella i el Sevilla que ha acabat l'empat a 0 en l'Europa League Andreu Averola, bona nit Què tal Manolo, molt bona nit has estat en l'agrupació de penyes on ha estat Rodrigo Sí, d'allí venim ara ha estat eh, sopant amb els penyistes i bueno, pues ha tingut temps per a, per a repassar un poc totes les vessants de l'actualitat del, del València que són moltes i hem escoltat antes en, en, en la primera part del programa com parlava d'aquesta connexió amb la grada, que ell la coneix molt bé i ha sigut aficionat abans de ser futbolista i, i a més ha parlat del que va passar l'altre dia a Corunya ha parlat eh, ha dit que no es pot guanyar tots els partits que no poden donar bones sensacions en tots els partits que no se poden estar encertats tots els partits al final són humans no esperaven aquest resultat i eh, atenció al que diu, després l'anem a, a escoltar, i, i també ha repassat un, un tema que està, que està molt sobat, que és el de, el de Rodrigo, Paco i Negredo en la delantera de València, però atenció al que diu. Ell mm, sí que es veu jugant amb Paco i amb, i amb Negredo en un oso titular. L'escoltem. Bueno, eh, al final juegan 11, eh, somos tres, así que Eh, en, principio sí que podemos estar los tres eh, juntos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión también eh, del míster, eh, él, sabe mejor, para eso está él también, para tomar esas decisiones. Nosotros tenemos que estar preparados y, y él seguramente va a hacer lo que él crea mejor para el equipo. Rodrigo Moreno, en el sopar de l'agrupació de Penyes avui, en el prepartit que sempre tenen amb els eh, penyistes, ha parlat del tema de Negredo. Molt sobre del tema, però va tornar a escatar perquè ja va estar Negredo en una pròxima convocatòria i ja anem a començar. I, de fet, eh, parlarem després en el, en el debat. Gràcies, Andreu. Moltes gràcies, Manolo. Del Llevant Unió Esportiva, llista avui de convocats de Lucas Alcaraz. La primera, el més important d'eixa llista, és que queden fora per decisió tècnica tant eh, Víctor Pérez com Gavilán i per lesions Ivan Toño, Navarro, Vintra i Rafael Martí se continua de baixa. A parlar ha parlat, perdó, Héctor Rodas, el, un dels capitans de Llevant Unió Esportiva, que parlava d'assumir ja les idees que encara eh, molt breument ha pogut ja traslladar Lucas Alcaraz a la plantilla en estos dos entrenaments. pues con sus ideas, eh, poco a poco pues con vídeos y los entrenamientos nos está intentando pues que consigamos entender sus conceptos y vamos a ver a ver si este fin de semana pues podemos ya intentar hacer un poco su juego. Como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, él tiene lo suyo y bueno, cuanto antes pues eso, como te he dicho, pues intentar pues, entenderlo lo antes posible. Eh, nos queda mucho por ver y bueno, supongo que luego en el partido pues podéis juzgar más o menos las diferencias que veáis. Sería preguntat per si el grupo ha autocrítica después de la destitución de eh, José Luis Mendilibar y de esta manera ha respuesto el central Granota. El entrado en la cabeza visible, pero realmente pues, los responsables que somos los que estamos en el campo somos nosotros. Yo creo que lo principal es hacer autocrítica, saber lo que hemos hecho mal e intentar pues, bueno, mejorarlo cada día y, y salir para hacia adelante. pues cada uno supongo que, que entenderá que bueno que, que, tiene que mejorar, que tiene que mejorar su rendimiento y luego pues si ha hecho algún pequeño fallo pues intentar corregirlo y ya Tanque Tanquem la formació del Llevant, obrim la del Valencia Basket Dolentes noticias 71-64, derrota y sobre todo la peor noticia a molt mala imatge. Se n'anem rápidamente rápidamente a Turquía porque ahí cree que está eh, Juanma Romero a protagonista. Juanma. Pues sí, estamos con eh, Chechu Mulero, eh, director deportivo del Valencia Vázquez. Chechu, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, no ha podido ser, ¿no? Un lastre grande en la, en la primera parte y, al final, pues ya que el equipo ha reaccionado en la segunda, pues eh, se ha quedado insuficiente la, remontada. Ah, era muy complicado. La verdad es que en la segunda parte es cierto que, que nos hemos acercado, pero con esa diferencia tan importante que, que, que arrastrábamos, desde la primera era muy complicado. Entonces, fastidiados porque, bueno, hemos perdido un partido que, de haber tenido un rendimiento diferente, y no digo bueno, no, no, no, no tan malo como hemos tenido al principio, estoy convencido que, nos lo hubiéramos llevado para Valencia. Pues te paso, Manolo, con, con Chichumulero. Amel, el entrenador de Valencia ese entrenador ya la director del conjunto de Valencia Hola, Chichu, ¿qué tal? Bona buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, quizá los dos primeros cuartos eh, os han dinamitado la posibilidad de victoria. Sí, hombre, eso es evidente, ¿no? O sea, cuando te vas 23 abajo al descanso en una competición como la Euroliga, eso acaba condicionando el desarrollo de la segunda porque <laughs> el partido es completamente diferente, ¿no? Y bueno, es verdad que, que, el esfuerzo del equipo eh, se ha producido y la reacción se ha producido en la segunda parte, pero evidentemente era lo lógico, <laughs> era lo menos esperable. Esa ha sido la causa. Y ahora te pregunto el por qué. ¿Por qué se ha llegado a esa situación de 23 abajo en el descanso? Creo que el análisis del partido eh, empieza con un inicio en el que hemos estado eh, pues, con un nivel defensivo la primera parte no ha sido bueno. Eh, hay un dato evidente, ¿no? Muy para mí significativo. Nosotros en la primera parte, metiendo los puntos que hemos metido, hemos dado más asistencias que ellos. O sea, ellos han jugado situaciones de uno contra uno, de canasta fácil, de canasta fácil, de canasta fácil, en muchos casos sin necesidad de, de elaboración del juego adelante en, el primer cuarto, en la primera mitad hemos tirado más triples que, tiros de dos. Si eso tiene doble lectura o ganas de 30 porque acabas metiendo todos los triples, o si eso sumas que no estás defendiendo, en el momento que dejes de meter, pues te vas abajo <laughs> con la diferencia que te ha sido, claro. Lógicamente. Eh, mm, ¿Os han lastrado mucho las bajas? Bueno, ellos también tenían tres bajas, ¿no? Creo que las bajas es algo habitual en el deporte a este nivel. Tenemos una plantilla larga, amplia. Es cierto que tenemos bajas importantes, pero no sería justo acordarse de ellas ahora, ¿no? También jugamos con bajas en Zaragoza y ganamos y, ya está. las bajas forman parte de esto. Comienza un, comienza un periodo de presión para, para el equipo en Euroliga, dos partidos, de derrotas, hasta que se consiga el primer triunfo y pueda respirar un poquito más tranquilo. La Euroliga va a ser así, la primera fase. La primera fase va a ser así. Ya dijimos que el grupo era igualado, que había que tener el máximo respeto a todos los equipos, incluido Neptunas. Neptunas en casa va a ganar más partidos de lo que la gente se imagina. Es un equipo muy, muy peligroso y nosotros tenemos que estar preparados para competir cada partido, porque <laughs> donde menos te esperes puedes conseguir la victoria y de la forma que menos te esperes Hoy ha sido un ejemplo de ello, ¿no? Que incluso estando 23 abajo, pues a pesar de ser prácticamente imposible, hemos estado cerca. Lo que tenemos que pensar es que ahora vamos a ir a Belgrado. Belgrado también tiene un buen equipo, Belgrado va a jugar delante de 16.000, 17.000 personas y tenemos que estar preparados y capacitados para eso y para asumir que vamos a jugar contra un gran equipo y que estamos en la Euroliga, que esto no es eh, un torneo normal. Aquí juegan los mejores y juegan los mejores delante del de, público como que hemos tenido hoy. Y tenemos que estar preparados para ir y aguantar la presión, desde luego. Si es que si no lo aguantamos en el mes de octubre. Está claro. Pues toda la suerte del mundo para Serbia, que será el próximo encuentro de Europa. Chicho Mulero, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Juanma, pues, eh, a veure tot això, hem de comentar el monumental cabrets de l'entrenador amb el seu equip i ho ha fet eh, patent en la roda de premsa posterior. Sí, en la, cuando ya acababa el partido teníamos la oportunidad de, de charlar con él y, y, evidentemente mostraba su malestar y sobre todo reconocía ¿no? ese mal primer cuarto que prácticamente yo creo que ha lastrado al equipo durante ya todo el, el partido y ha dicho, entre otras cosas, bueno, que, ha sido el peor primer cuarto, o el peor cuarto, mejor dicho, eh, bueno, desde que él está entrenando al, Valencia Basket. Bueno, presión afectiva, a partir la per Valencia Valencia 2 de 2, ya que comenzar a afegir ya la primera victoria. Consigue, con avance. Sí, y todo pasa evidentemente por intentar conseguir ganar la semana que viene en Belgrado ante, ante el Estrella Roja. Ahora nos lo comentaba Chechu, pero es verdad, ¿no? Eh, es verdad que, va a ser un rival complicado, que juega en una cancha con 20.000 aficionados que seguro lo van a abarrotar para, para jugar frente al Valencia Basket, pero esto es la Euroliga, ¿no? y lo que sí es verdad es que hay que intentar cuidar esos detalles de partido que no se perfilaron en el día de Olympiacos y le costó la derrota al Valencia Basket en, casa y que hoy, pues evidentemente, esa mala primera parte y con rivales, sean más o menos buenos, pero son rivales de, de entidad, pues te pasan factura y hoy al Valencia Basket le, ha vuelto a ocurrir. Cero de dos, la clasificación todavía creo que se puede revertir, quedan ocho jornadas, pero evidentemente ahora ya el margen de error eh, cada semana que pase va ser va a ser más pequeño. Juanma, gracias. Buen viaje de tornada. Un abrazo, gracias. Por cierto, hoy reseñar que ha estado el propietario ¿eh? de Valencia Basket, Juan Roch, presenciando el, el partido en, aquí en, eh, en Estambul. Gracias, Dotze. Un abrazo. Tanquem la primera mitjana informativa, temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut comença el temps de debat, tertúlia i anàlisi. <coughs> Era repetir-se massa, però igual podíem haver ficat també avui el dia de la marmota. Eh, ho he ficat al principi del programa. <laughs> Ahí està. Ahí està, Bill Murray eh? Bill Murray, que és l'afició, veu que Panzatón Tony Phil assoma el morro entre dos torres de Bànquia, mira al cel, i diu, avui s'ha acabat l'hivern de la venda, i quan li fa l'ullet la xicona, que és Andy McDowell, que seria el Crujan propietà de l'IM... excursionistas, arriba! Despertad i no olvidéis los descansos, porque yo te frío. Te frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te... Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Panzatón Tony Phil amaga el morro, tira cap a dins eh, i la de más. Pero a variar. Bueno, comienza la tertulia en este atrapado en el tiempo que es la venda del Valencia. Con vos diré cada nit sembra que más era el día, <laughs> pero ya... Eh, mira, igual tenía que cambiar de película, Arturo. Con el show... Espera, Pepe Aguilar, buena nit, del Buena nit. Manu Jimeno, ¿qué tal? Buena nit. Buenas nit, y eh, esa película tiene final, con lo cual que no se preocupe nadie, ¿eh? Que tiene final. Folgado, Folgado, buena nit de nuevo. ¿Qué tal, buena nit? Con show la película esta casa és una ruïna de Tom Hanks sí. eh? quan eh, van passant als obrers i li van preguntant quan li queda la casa? 15 dies i ja a última hora els obrers se descollonaven quan li deien els 15 dies sí. pues una miqueta m'ho has passat el mateix jo fins i tot sent, i ho dic eh, en la bona sensació en, en, la, en la bona sensació de la paraula una miqueta de, de rubor, no? de dir la gent eh, ui no, demà, ui no, demà, ui no demà. però bueno, és que és el que ens aplega certament sí sembla esta vesprada Quimco ha agarrat un tren, un ave, en direcció a Madrid sembla que està que els contractes pel que diuen ja estan absolutament tancats, que demà matí es podria firma en Madrid entre Banqui i Meriton per al refinançament del deute del València i que una, una volta estiga això firmat de vesprada eh, signaria la sessió de les accions eh, de la Fundació cap a Meriton. El protocol per a rebre Peter Lim pues, continua en marxa. Eh, hi ha habitació... A, a banda de que eh, ve, a més de Peter Lim, ve la família de Kim Cove este cada setmana a València, eh, hi ha habitacions jugades en un hotel molt a prop de Mestalla, un hotel luxós, vaya, <laughs> El eh, Westin. Sí. <laughs> Imagina't pegar-li més. I podria haver que està entre el Palau de l'Exposició i la piscina València. Eh, sí, bueno, parem de dir però, però aixina, aixina anem, anem progressant. I també és el que el València vesprada ha tancat eh, el lloguer d'un monovolum d'altíssima gamma, d'una també coneguda eh, marca important d'automòbils d'Alemanya, vaig a Mercedes, vaig a el classe V, que és el monovolum de més alta gamma, que és el mateix que té eh, en la seva empresa, me diuen, per aquestes coses eh, Amadeo eh, Salvo. I sí que el protocol continua en marxa. La pregunta que vos estem fent esta nit, i que ja esteu responent, és si penso que eh, arribarà a tancar-se a temps la cosa com per a que Peter Lim estiga el dissabte contra l'Elsa Mestalla. Sembla que vas a jugar ell, no va a jugar. Gràcies a Déu, que van a jugar sí que estan, que són els futbolistes. Tot això és perquè Peter Lim vol estar el dissabte. Mm. Però fins que no signen no vol estar. Per tant, ell li ha entrat ja les ganes de, de veure el que va ser l'equip de la seva propietat. Tot l'espai ja diuen que eh, ja estem en el tram definitiu de la, de la venda, com us venim contant les últimes hores, el qual és una bona notícia perquè eh, en estiu toca, parlaves en uns i te diuen blanc, parlaves en els altres i te diuen negre, i dius això no, no s'entenen, ara sí, ara tots diuen que sí, eh, però clar, eh, també sé que estem dient tot i sempre hi ha que deixar oberta una finestra de escepticisme eh, de no produir-se el divendres l'única conseqüència negativa que tindria és que Peter Lim no estaria dissabte més se signaria la setmana vinent i o bé debutaria com a propietari de València en la llotja del, Vilar del Madrigal atenció al morbo que té aquesta imatge atenció al morbo que té aquesta imatge o bé se deixaria per la pròxima partit en casa que seria crec, crec que és davant de l'Atleti de Bilbao, de Bilbao sí. Mm. si no recorde sí, sí, sí. malament però no ja vull dir com vos dèiem ahir i com venim mantenint encara que s'ha d'endarrerir la firma lleveu-se del cap que n'hi ha problemes no n'hi ha problemes ja estan entès en les dues parts és una qüestió de posar la negre sobre blanc la traducció literal dels contractes per a que mm. després legalment no pugui haver-ne interpretacions dobles llevant d'això eh, la pregunta que estem fent i que jo vull conèixer de la vostra mà, a veure quina és la vostra mm. aposta, si penseu que se, que se tanca a temps d'operació per a que i dissabte més tallà, a veure qui trenca el foc. Vinga. Doncs tindré en compte que traduir els contractes al xinès costa molt, no? No, a l'anglès, en principi a l'anglès. <laughs> no, home, a mi m'ha la impressió de que se va fer, evidentment se va fer, i m'ha la impressió de que Peter Lim estarà el dissabte més tallà. No tu penses que sí, Pepe pensa que sí. Jo crec que sí. A més, eh, ho has comentat, tot indica que està més que encaminat, més que fet, més que tot, i que falta pues, que agarren la, la ploma, perquè aquest contracte el firmaran en ploma, no, no el firmaran uh -huh. en mhm. bolígrafo, i, i que l'estan venent en, en els papers, però bueno, a mi m'ha da la impressió que sí que estarà el dissabte més allà. A no ser que Buigabo la primera el del partido. <laughs> Pero bueno, no, no que le interesará más el partido del Valencia es que, que, que Sí. Bueno, eh, yo pienso que has dicho una cosa fundamental, Manolo, eh, que es que... Mm, que antes preguntabas a las dos partes, estaban muy distantes. Sí, sí. te, preguntabas, ¿Quién hora es? Y te dien, de día, el sol está fuera, eh, palabras parlaves l'altre De eh, pero, la que no Pero a partir del día 9 de, octubre que se produce la llamada del presidente de y al presidente de la Generalitat diciéndole que, estaba todo, todo eh, de manera oficiosa, cerrado, yo creo que a partir del día 9 hay un, panorama muy distinto que ahora pues sí, estamos con los nervios de a ver qué día es, si es hoy, si es mañana. evidentemente yo creo que va a ser mañana. es más, eh, sin, sin tener esto cerrado del todo, yo creo que puede haber una sorpresa mañana en la firma de Madrid. ¿Cómo? Puede haber una, sorpresa mañana en la firma de Madrid. No me fijes a por el cos, positivo no, o negativo. No, no, muy positiva. No, no, digo que se vaya a romper la firma, todo lo contrario. que una persona muy importante esté en esa firma mañana en Madrid. Una persona muy importante. Sí creo que puede puede que Peter, Lim esté mañana en Madrid. Eh, empieza por Peter y acaba por Lim. Puede ser. ¿eh? <laughs> Eh, y sobre todo, yo sé que mañana por la tarde en Valencia están convocados con, con Julia Rosselló, es ah, Ana Julia, Ana Julia para firmar en, Valencia en la notaría de, Ana Julia. Con lo cual. mañana sí se firma en Madrid, mañana sí se firma en Valencia y la sorpresa puede venir por esa persona importante que puede estar en, en Madrid, que, que sería la escenificación total ya del, del acuerdo. Em, que esté o no, que esté o no Peter Lim en Lo que si veo no al La venda se va a producir. Se va, a hacer, con lo cual... No, eso sí, porque... no va a estar si no Es la escenificación, pero yo creo que mejor eh, escenificación que mañana Peter Lim en, en Madrid... Eh, eh, sería fabuloso lo de mañana. A veure, Folgado, que és el més escèptic. No, no, no, jo, Manolo, que firme. No, eh, eh, i, que, I que tens motius, eh? jo, firme. soc, jo tinc encara un fil d'escepticisme. Mm. Cada, volt, cada dia que passa eh, soc més optimista, és cert, però continua mantenint un fil d'escepticisme de, eh, sempre ho dic, deixar oberta aquesta finestra, perquè és que sempre ens diuen el mateix i a la fi hi ha moment que dius, vale, si està tot molt bé, però és que sempre me diu el mateix i no s'acaba mai de tancar. Bueno, però és un problema d'escepticisme, ja Manolo, respecte a la data, vull dir, se va fer. Sí, sí. Se signarà demà... Eh, és la data l'únic que allà. que no crec, dilluns, bueno, té igual, però se va signar que passa, Manolo, és que ja estem molt farts d'aquest assumpte, que se signe ja demà de forma definitiva, que arriba este home el, el dissabte a l'estadi. O demà. Mm, per favor, que no se passen tampoc en l'homenatge, uh -huh. no sé massa folclòric, etc. O sigui, normal, que evidentment esta persona ha comprat el club. Hi ha un tifo de welcome. Li fa un favor a València, però també se fa un favor a si mateixa, uh -huh. perquè ve a fer negoci, que ningú ho oblide, uh -huh. i uh-huh. ja està y que bueno. compre. Eso es lo que interesa. Pero vamos, tendría, me agradaría que, la, que, que, que el IM debutara en una yocha la del Madrigal. Tú estás ahí, sí. a tu se te ha clavado, a se le ha clavado entre sella y sella la imagen de Lima apareguente sí, en el Madrigal. Sí, me agradaría, esa, ¿eh? Y, estás ahí, te, que, que, te posa el tema, te posa el tema. Sí, me agradaría, me agradaría que estuviera allí. vamos, poder estar el dissabte y anar la semana no, evident, evidentment. <laughs> Home, um... Eh, pero siempre hi habría más expectación el primer partido si fuera ahí, Sí de totes formes, eh, com vos direm també, el tema de les habitacions jogades eh, és evident que... Com... Però bueno, és que tot això té que estar, les habitacions, el, el cotxe, eh, la catifa, eh, tot ha d'estar preparat per si ve. Està clar, però vos deia, que, que ve la família de Quim Costa cada setmana a València és una evidència, però també és una evidència que, eh, Quimco eh, té ja un àtic eh, en, Patagona. en València, a la Patagona, amb el qual la família anirà a l'àtic, imagine, val, i les habitacions estan jugades per alguna cosa. Eh, jo crec que... I, i també no nos equivoquem... equivoquemos... Que de la família de Quimco, no, no, me sembla ja... I, algo... sobretot que... que, que pues jo, jo crec que és normal per, per, eh, per es, com s'ha allargat això. No, exactament, s'ha portat alguna volem, cosa. més. espero, i volem espero, qualsevol... I espero que sea eh, solo por este partido, evidentemente. No, és la novedad. Eh, jo crec que, que... No, no, però és que... No, però és que ya verás. és no, espero que sea solo durante este partido, que sea la bienvenida, el no sé qué, y que se termine ya conforme pite el árbitro. Porque si no, eh, distracciones las justas. Eh. A eso yo le preguntaba a ya El día que no, que no van a estar distes Pero don Alfredo y Estefanón Pau Descanse Día yo de eh, víspera de fiesta, día de mierda. Hmm. sí, sí, sí, siempre que abans del partido ya había una entrega un trofeo a un jugador, una placa, un día palmatoria palmatoria. Era una mania que tenia Don Alfredo Di Stefano. A ell no li agradaven aquestes coses perquè pensava que desentaven els futbolistes. Mm. Sí que és cert que el València, millor va tindre el dissabte que... Home, lo vos que venen furgats de lo que va passar en Riazor que es tocaran la cara. Val? Però, ben, ben però, local, eh? però igual al València li costa una miqueta entrar en el partit per l'ambient festiu que se va viure si finalment ve, ve Peter Lim. Però bueno, escoltem, vull dir eh, eh, lo igual, bo... és, igual és al contrari, aprofiten i ambient de... I tiren com una clar, fora, no? Clar, clar, clar. Mm, també dic una cosa, passi el que passe, lo important que ningú pega de vista és que els que sí que van estar segurs són els futbolistes. I, I això ja està... que hi partit i que hi ha partit. Mm. Això és el més important, i de fet és, el, és del que anem a parlar de, de veure, seguida. L'important que li interessa a l'afició no és que Peter Lim estigui a la llotja o no estigui a la llotja, vol que l'equip torni a guanyar i ja. En efecte. No, no, i que Peter Lim signe ja. I que Peter sí. Lim signe ja. També sí, gent... però perquè acaba tota la moguda sí, esta, esta de, perquè... de, de, si estem, no estem. No, escolta, si, ves, ten queda't, fes el que te dona la gana, però fes-ho ja i, i, i comencem per una altra història i, i centrem-nos en en, en, en guanyar futbol. en futbol i ja està. A mi me dóna la impressió que a veure com ho explique per a que la gent mantenga i crec que la gent va estar, va estar d'acord inclús eh, estes contertulis este procés de venda ha patit tants sobresalts val? que la impressió de la gent és mentre no es tanque qualsevol dia podem obrir el diari una altra volta i trobar-se en un sobresalt en el malson que això significa per a la gent i per això la gent vol que això acabi ja ja no és una qüestió és una qüestió de la gent està escaldada en un procés <clears throat> llarguíssim, farragós, desgastador, eh, sí, com vulguis dir-lo, de, desagradable fins i tot. de canviar condicions. 10, eh... volt, 10 mesos de canviar... I al final diu que ho firmen ja, perquè en el moment que ho firmen ja no, ja no hi ha més sobresalt. Mm. Igual hi ha altres sobresalts, però això ja no estan val? i per això jo crec que la gent pues, això, manté l'escepticisme i una miqueta la por jo crec que és més por que jo crec que escepticisme mantenim és que tenir que comptar-ho tots els dies eh, perquè clar, moltes voltes te preguntes, i és cert a veure com li vaig a dir jo demà a la gent que no hi ha més coses <laughs> que és el mateix d'ahir, val? però bueno, això ja ho vaig viure jo en altra, en altra etapa eh, quan la primera volta que vaig traure eh, a la marmota a passejar però bueno, eh, és la segona volta eh, jo espero que, que, que sí que demà, i, i acaba de rebre una dada més que no puc dir, però que sí que me fa pensar que demà eh, Peter Lim pot estar en Madrid i després pot estar en València Do, és una dada personal però no, però no la puc dir 12 i 14, anem a fer una... Per què no la puc dir? Eh, perquè no la puc dir bueno. però és una dada escolta ningú. Eh? Però si aquí t'escoltam, a eh, tots tres. Sí, no escolta ningú. Va. 12 i 14, però no escoltar-nos ningú, la sort que tenim és que tenim molta publicitat i que hem de vendre alguna granada que l'altra. Així va, que... ara la pausa. Anem a fer la pausa i ja entrem en futbol. Vinga, que... Ara, ja és hora. Vinga, va, tira. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, pues calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. Pues la Tasquita de Mendoza, os esperamos. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es en Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12, és, veritat, és veritat, tots guanyarem una, sí, una carrera sí, sí. i te preguntes com serien la resta. Això és llei, és llei de vida, xicón, què vols que te diga? Té Manolo. Sí, és cert. Bueno, anem a la part esportiva. La part esportiva que... Ah, hay una animada, però me la vaig a callar. Sí, millor, quasi, quasi millor. Quasi millor. Eh, el, la part esportiva, que és el que a la gent realment li, li mola, està, està pendent de, de l'altre, però el que li mola és, la, és, el, és el valor, és la piloteta, val? Mm. La piloteta ens du, segons el que ens ha contat Sala Focado tots aquests dies quan ha estat a Paterna, que Nuno no va fer canvis. Nuno no és de canviar i Nuno, en principi, preveu el mateix 11. A mi me dona la impressió que d'haver estat Carles Gil per a jugar que se descartarà, el més o més que es descarta demà, però bueno, anem a deixar-la, igual que deixem la porta de l'efectisme oberta en la de banca, anem a deixar una porta oberta per si llegarà un miracle, però bueno més enllà de que eh, Carles Gil no estarà, jo crec que Carles Gil podria haver sigut una modificació que podria haver introduït Nuno per al partit contra l'Elx i ara entrarem en aquest trenom perquè també albergue el dubte de saber pels rumors que m'estan arribant si no li pegarà un toque d'atenció a Mustafi i li donarà la titularitat a Bezo jo no ho he vist encara aquesta aprovatura uh mhm. -huh. demà és l'última es la última sacha porta tancada Ahí Manolo de demás se van a treballar Las acciones a, a pilota parada y ahí siguen de si podemos ver alguna cosa Manu Porque mm. Hoy en día es oye, sí, Yo recordé. <laughs> Hay un rinconcito. de contar, eh? contar una anécdota, y, ya se saben, y ya se saben uno de ellos, Raconet y el Volta Par, ¿eh? No, no, pero es que Manu, Manu portaba siempre un boli Vic. ¿Te recuerdas el Vic naranja, big cristal? Sí, señor. Manu portaba el Vic eh, cristal. El Classic. El Classic, sí. el transparente, el coche. El naranja era per, a, per, a, per als xicos de papà. No, però hi ha una raó. Hi ha una sí. raó. Era punta fina. De fet, jo porto encara perquè vaig copiar-me de, del mètode Ojo Manu. Ojo que va contar Folgado, eh? Tot sí, sí. Eh. Vaig copiar-me del mètode Manu, un, un Vic cristal, encara porto el cotxe l'altre dia. Per a netejant, què? Netejant la guantera dic, mira, el Vic cristal de Manu. <laughs> A veure, en principi el Vic cristal és per a escriure. Per a què l'utilitzàveu? Pues Manu li lleva el tapó, uh mhm. -huh. la tapa, sí. eh, la mina, sí y a partir de ahí utilice, <laughs> utilizaba como un, como un prismatic sí eh, el, el, el boli. És tot física. El boli ah, utilizava com un prismàtic, se pasaba por un forat molt menut, eh? que ja va en un lloc determinat de, de la ciudad esportiva de Paterra, y a partir de ahí el can de vist era reduït, però, però, extenso. pero Perfectamente. Pero certer. Cuestión de física. ¿Por qué cuestión de física, Manu Jimeno? Pues per... porque... D'on la idea del Bolivic para espiar los entrenamientos en paterna? Yo lo copié de una... película, que, estén en Vivid, que es una novedad. eh? Bolivic espiar los entrenamientos en paterna. Lo copié de una película, y es verdad... <laughs> no, no, es verdad porque tú cuando miras por, una cerradura, eh, tú no tú llegas y ves la cerradura por fuera y, y, te impide ver lo que hay al otro lado pero si tú por ejemplo cierras todo el campo de visión en solo lo que se ve dentro de la cerradura, no te molesta la cerradura, con lo cual ves lo de dentro. Y hacíamos eso que es pura física. Ahí cuadra más James Bond. o <laughs> MacGyver. o MacGyver. O MacGyver. Se la, copiaron muchos, eh, Salva. Esa, no, que era de MacGyver, pero bueno. Sí, eres. Es que el otro día yo, en el de la cuantera digo, este boli, digo, hostia, el boli de... <laughs> el boli del forat, que ya no está el forat, taparen. Te digo una cosa, Tapaban el forat permanentemente I algú els tapava. Però el tapaven en... Era, era paper, una masilla... Una masilla. Primer ficaven paperets. I luego... Clar, el paperet enseguida... Enseguida en el boli el paperet a la... Fas punyetes. <laughs> Després era com una... Mas... El boli era a la volta percutor... Era taladro. Era, era percutor i, i també servia per espiar. Era prismàtic i taladro. MacGyver. MacGyver. Però primer era paper, després posaven com sí, una massilla, molt, molt, molt res, sí, che, res, i enseguida, sí, tac, tac, tac, pegant-li colpets, caia. Caia. Una altra vegada al forat. Bueno, al final l'han tapat. Tribulacions dels periodistes en paterna per espiar el... De fet, l'altre dia, quan algú li pregunta... Nuno dona... Eh, les, Uf, les... Era el company Sergio Valldecables. Sí, sí, sí, però pregunt, eh, dic... Eh, Nuno dona les llistes de convocats després de fer la roda de premsa perquè no vol donar explicacions sobre qui entra i qui mm. és. Mm. És una tàctica personal. A mi m'agradaria que les donara abans, però bueno, eh, té els seus pros i contes per a l'entrenador eh, i l'altre dia eh, quan algú va veure que Orban se n'anava de l'entrenament eh, li digueren a Nuno i a Nuno li senta bé i va preguntar i qui te ho ha dit i com, com ho has vist, i on estaves i on estava mm. perquè clar e-, ell, ell diu això és que o li ho han dit i vaig a veure qui ho diu o n'hi ha un cantonet per on se veu i n'hi ha que tapar-lo o sigui que el <laughs> cantonet el qual me diuen que encara se veu encara se veu encara se veu algo poquet, però encara se veu. Doncs pues i se Cantonet, van cavall i picaor. Ha d'alçar molt la tanca en uno, eh? Alçarà? Sí, és fotut. Eh? per tanques? Jo crec que és fotut. Sí? Sí. Bueno, en fi, un, un mirarem de vore. En una altra època també era que tenir una persiana se soluciona, però bueno. No, ara ja no hi ha persianes, en efecte, en el club. <laughs> ja no està Jaume. Eh, escolteu, el que dèiem, eh, Carles Gil i Rubén Bezo. Jo crec que Carles Gil, malauradament per haver seleccionat aquesta setmana, perquè jo crec que tenia, eh, me conten, prou números d'haver eh, jugat d'inici en la banda esquerra davant de l'Elx i el tema de Bezo que Salva diu que, que, bueno, que, demà, que no veu demà encara és possible que, que es faci que es faci aquesta aprovatura, que treballa amb la defensa titular i fonamentalment les accions a pilota parada. Estarem pendents des d'on puguem veure i se, i se, i se assaig i te dirà alguna cosa, Manolo, de, de, a migdia o per la nit en este mateix programa. La de Carles Hill, sí, te la compre, eh, era una possibilitat de, de canvi. Estaven clars dos canvis, el de Alves i el de André Gómez, que anaven evidentment a tornar a la titularitat, i després existia la possibilitat de que hi haguera només un únic canvi en aquesta formació ja que tots coneguem de, de Nuno, podria ser la presència de Carles Hill. Malauradament va lesionar-se ahir en la sessió preparatòria, és molt complicat que, que arribi. No veig altre canvi, però bueno, efectivament se li podia pegar un toc a Mustafi que l'altre dia no va estar bé amb Bezo. Jo personalment eh, a hores d'ara no aposte per Bezo però resta una sessió preparatòria. Mm. i una de Carles Gil sí que l'haguera vist, entre altres coses per motivació pròpia de, del, del futbolista, del futbolista eh, més que res és... I per el missatge que tornes a enviar a la plantilla, qui ho fa bé, juga... I, i, i serà la segona, que va ser jo crec que de lo poquet que se poguera salvar del partit de Riazor. Entonces, eso sí que la visto mala pata, my millor dit, eh, que s'ha Pero bueno, lo otro yo tampoco jo yo tampoco veis molt, eh. Lo Lo Mustafi no, no me cuadra massa. Eh. Manu. Eh, yo, vamos, por las probaturas de, esta mañana, eh, yo, yo pienso que el equipo va a ser idéntico al del Atlético de Madrid. bueno, pues veremos a ver, cómo dice Salva mañana, si Bezo tiene cabida eh, como central eh, y, el resto pues van a ser los, mismos futbolistas. Eh, yo creo que en, en, La Coruña, yo creo que aparte de, verse sorprendidos porque tampoco si hubo dos, cambios de, de, futbolistas respecto al partido del Atlético Madrid. no puede haber ese abismo de, de, un partido del Atlético Madrid en la que sales y en 15 minutos desarbolas al, al actual eh, campeón de, la Liga Española y luego en, La Coruña pues ver el desastre que, hubo. Con lo cual hay que confiar, eh, hemos visto que, que en uno le gusta tener un 11, que, que, le gusta tener continuidad en los futbolistas y visto las probaturas, mm, pocos cambios o ninguno respecto al Atlético de Madrid. Yo, eh, creo que ya en esta tertulia Mm, ja fa unes setmanes que Nuno des del principi no s'ha mostrat massa partidari de, de manejar fitxes no. i conforme van passant les jornades menys encara menys encara, exactament perquè si li han funcionat les coses un parèntesis en, en, en Anoeta i un altre parèntesis més gran encara com aquell que diuen en Riazor Mm, les coses li han funcionat bé i els canvis que ha fet han sigut per obligació, com aquell que diu. Jo, eh, eh, quan tu planteges els postulats per a un debat, tu planteges, planteges per una sèrie de temes per al debat, eh, qualsevol fase que, eh, que poses, a la fi sempre dius té dues interpretacions o té eh, dos platelets en la balança y ve al fil del que acaba de dir Pepe Nuno no és massa partidari de, de canvis i tocar coses, ell des del primer moment va parlar de, de, la, de les rutines eh, el dia el segon partit en, en casa que és el dia que el València li guanya 3 a 1 a l'Espanyol i jo li dic, han marcat els mateixos que marcaren el primer partit de, de Lliga en casa i me diu, i ell comença ja a parlar de les rutines del, bueno, és evident que ell és de no fer canvis de confiar en un bloc <clears throat> la part positiva, pues que eh, jo crec que a, tots hem dit més d'una volta sobretot en èpoques anteriors anteriors fa falta confiar en un 11, sentar un 11 i tal la part negativa pues que a voltes confiar sempre en els mateixos pot desenxufar una miqueta la resta Sí, però jo tinc una cosa eh, en un equip que s'ha refet sencer des de, des de com aquí, des de terra hasta, hasta sí, la ximenea 31 transaccions este estiu, 26 de junts eh, entrades. Ahí han estan canviat, els números. Exactament, han canviat tots els jugadors, han canviat l'entrenador, ha canviat el sistema, ha canviat hasta el president, com aquí que diu que, sí, senyor. que, que y ha cambiado eh, el amo, <laughs> o va a cambiar el amo. Va a cambiar el amo. Mm, yo me da la impresión de que lo que está buscando también uno son un asentamiento unos automatismes, un saber prácticamente fer sense mirar y después ya veurem pero primero anem a sentarse se primer anem a, a clavarse en tierra primero anem a a tindre les coses molt clares de lo que volem i després a lo millor ja anirem, anirem introduint uno, dos, este per este, l'altre per l'altre i anirem jugant un poquet però al principi portem 8 jornades on? Uh mhm. -huh. sí. 8 jornades anem a, ficar, anem a fer les coses bé anem a acostumar-se a jugar d'una forma anem a acostumar-se a jugar els que estem després els canvis és com, com sempre s'ha dit moltes vegades si la cosa va bé canvis un o canvis l'altre no se nota quan es comença a mal, si es comença el canvi va pitjor normalment i entonces me dona la impressió de que el que vol assentar-nos és això anem a ficar eh, el modo automàtic primer anem a saber jugar, anem a saber a lo que juguem i després si toca fer provatures ja farem provatures per això le va vindre molt bé la Copa i per això le va vindre molt bé el rival que va tindre en Copa mm. d'inici Y, yo también soy partidario de que, al final los que están jugando eh, están a un altísimo nivel. Todo todos los futbolistas del Valencia que están saliendo en el 11 eh, están funcionando bien. Eh, lo que funciona, para qué tocarlo y sobre todo nos dejó Riazor en un planteamiento que tuvimos la semana pasada aquí en el programa que hablábamos del tribote o el tridente de ataque. La primera vez que se ha tocado el mm. tribote del centro del campo, el Valencia se desarboló. Ni funcionaba en ataque, ni sabía parar las contras del, del, del Depor. Por eso muchas veces eh, queremos meter jugadores y hacer, y mira, y como tenemos todo esto, vamos a hacerlo todo muy bonito. Y el equilibrio, que es una de las cosas fundamentales que ha dicho Nuno a lo largo de, la temporada, eh, yo creo que el Valencia perdió ese equilibrio en, en Riazor por la fuerza, evidentemente, porque eh, hubo dos futbolistas clave que no, que no pudieron estar. Em, pero los, se nota más ¿eh? se nota mucho se nota mucho pero una sobre todo pero son las de problemas porque, los que están jugando los que están jugando en este momento en el once titular de Valencia a mi entender son los futbolistas que mejor están tanto física como técnicamente en el equipo luego sí tendrá Febulí su mm. aparición pero pero ya veremos Febulí ya tendrá el otro su momento pero en estos momentos los que están son los que a mi entender son los que mejor están Jo estic d'acord en, en Manu, jo crec que i en Pepe, jo crec que portem eh, molt poc de temps com per a fer canvis. Estem, crec que permanentment repetint en les últimes temporades que el València necessita un 11 eh, fixe, habitual, al que tots acostumem, que se puga eh, relatar de, de memòria, des del porter hasta el, el davanter, volem una estabilitat, volem una regularitat, i bueno, jo crec que no està camí de trobar aquesta regularitat en, en l'equip. Jo vinc defensant pràcticament des que comença la Lliga que només veia eh, galtades en una posició i és la banda esquerra hi ha molts futbolistes però a un joc en aquesta banda esquerra hi ha molta competència però jo crec que la resta de posicions de l'equip pues les cartes estan, estan marcades Salves no té competidor Barragán no té competidor perquè el que té va eixir en desembre que és eh, Joao Pereira i l'altre no li fa ombra els dos centrals que juguen actualment són els millors perquè Mustafi l'altre ja va estar mal però crec que és millor que Bezo eh, Otamendi es indiscutible porque es mejor que la resta Fuego, Parejo, Andrés son superiores a la resta de, mis campistes Rodrigo te que jugar a la dreta Porque te que jugar a la dreta Y ahí a mí también me agrada Y creo que es superior a, a Fegulí dalt está el Cácer Y ya bueno qué pasa Con torne Negredo Y la única zona en la que yo admito la competencia, el cambio y la rotación Pero a Y eh, quién pesa funciona Es la escarra Está actuando Piatti Desgraciadamente esta semana no va a poder estar eh, Carles Gil Ahí también puede actuar Rodrigo de Pol poden caure molts futbolistes en aquesta demarcació però jo crec que la resta de l'11 jo la veig eh, clara i jo tampoc faria rotacions després de només una derrota que ha sigut una ataca en lo que considero un expedient eh, brillant en aquestes 8 jornades de Lliga 12 i mitja, pausa per la publicitat en tornar, llegim els vostres missatges arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit el 97 en xifra, en número i continuem parlant del que pot donar de si Peter Banda, el partido entre el y el Elche del dissabte a les 8 en Mestalla, desde les 7 en la sintonía de la 97.7 Radio. radio es Sports 97 nit. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio 12 i 33, moment per al Twitter, arroba esports 97, ni del 97 en xifra, en número, els vostres missatges, què ens digueu? José Luis, bona nit, solo quería saludar-vos, que m'agrada molt el programa i que estic impacient per dir d'una vegada que demà s'ha firmat. Pues moltes gràcies per la part que ens toca i esperem que demà, en efecte, eh, vos puguem dir que ja s'ha firmat. <laughs> Òscar GH GHZ sobre el tema de la convocatoria de Diego Alvespera a la selección brasileña. de ya era es el mejor portero que tienen. Semto, que firmen cuando les done la gana. El disarte mañana, el Elche, punto. Amunt. Paco Orduña, llega un momento en que me da igual. Recordar a todo el valencianismo que el sábado jugamos contra el Elche. Daniel Hidalgo, es más importante ganar el partido del sábado que que firme Lin mañana, pasado o el jueves que viene. Jae Valero, digo, espero que firme. Tengo peluquería el sábado y el traje y la corbata para dar la bienvenida al señor Peter Lim. Peter Lim, welcome to Valencia. José Manuel Estela, digo, quiero ganar el sábado, pero discrepo de tu opinión, le digo a Dani. Es más importante que firmen, o si no, concurso de acreedores. El Choto, sí, voy que se acabe ya este malsón. Onofre Furió. Eh, comptant amb la diferència horària i que no ve naca, <laughs> si no, ve, si no amb llebre, sense problemes. idioma valencià, mà que és ric en expressions. Que no ve naca, igual ve alguna ca. Eh? No? No, no, la 14 no ve. Actualitat, UCF diu, jo crec que jo canceo titular com a lateral dret. A portada. portarà. Ah, ja sé per on vas. No, clar. Val. Jo crec que jo cancel titular com a lateral dret i de Pol i Zucolini més minuts. Antonio Escortell eh, eh, que has el que la l'entrevista amb Gallà Fabián que diu, no sabia que este programa era la rep d'ahir no, és que la cosa està igual que ahir però no és la repe, Fabián València Collonut diu, jo diria que sí, però després del que li ha passat estos dies, qui sap, l'important és guanyar la Letx i continuar dalt Borete diu eh, i se Gallà gran i no que és més gran que tot el que ha passat per gent com ell val la pena de ser del meu València diu mm, més eh, oients Edgar Llàcer ojalá se signe, pero cree que no arriba a temps. Duque Reyes 21 diu, ojalá se hiciera llegar a Lim pero tengo más ganas de ver a Negredo sobre el césped. Ahora no va a hablar de Negredo. Tercer, prepara el de Rodrigo y Negredo. Eh, Juan Pachi, diu, a este paso, no, ya me da igual que venga Lim o no el partido del sábado, pero quiero que se firme ya. eh, suportes Gaia que se fa eco de la informació que hem donat del lloguer de la eh, monovolum de Mercedes que ha fet el València Boito diu que vinga l'inviatge si està fet ja ma casa encara no l'ha pagat i ja he vist que no hi fa 7 anys i el cotxe la renta ara eh, Bolete diu el dissabte vindrà l'IM perquè el temps és or i si ve a Espanya guanya una hora les 3 seran les 2 i podrà celebrar-ho millor Onda Nord eh, diu com el pequeño Nicolás, no sé a qué se referís. Manuel de Amigo diu, va, dime esa cosita que sabes, aunque sea por privado. Estamos ya al límite, a un Esports 90 sentit, moltes gràcies. I eh, Miguel diu, eh, la marmota, qui recorda aquell estiu en què no arribaven fitxatges? Espere que estan que ja d'una volta la venda aquell estiu eh, del 2004 2005, 2005, 2005, 2005, 2005 el del 2005, en el que començarem a parlar... Eh? Entonces, la bota era quan estava, era Benítez? Estava, no. Abans? Eh, va ser la segona època de Ranil, l'any post-doblet, sí. el Piojo o Eto. Eto o el Piojo i el Piojo Eto. I així se tirarem... I la Gacela la gasera, era quan anava el pare de, de Soler a intentar firmar-lo. I així se tirarem dos mesos. I a algú li va molestar prou eh, que tinguérem informació i intentar dinamitar-la i se va trobar en que no tots s'arruguem davant les amenaces és el que té aquesta ciutat que és motiu de segon anem tots 12 i... Pues doncs és veí teu? <laughs> Eh? És veí teu? És veí meu qui? I sé que s'acaba de xar, no? I sé que s'acaba de xar, és veí meu, no, eh? No? No, no, no, no, no, no. No? No, no és veí. No? No és vale, veí. Vale. No és veí. te confós. És possible que t'has confós. Sí? 12 i 37, sí, t'has confós. Ara, ara veuràs com t'ho diré jo i, i t'has confós. Últim missatge eh, de Pujadas. Jo no sé si l'IM m'estarà o no dissabte, el que tinc clar és que jo sí, per la victòria ells. Eh, el dilluns ja ho diguem, si tenim que apostar l'apostem que estarà Negredo en la llista val? perquè ja eh, el divendres ens arriba una primera informació de que l'entrenament que va fer el divendres va ser eh, espectacular a nivells de ja no tindré cap molèstia d'ares. Ho li hem preguntat a Rodrigo eh, ja dubta dut Andreu Alberola l'àudio que ha estat en l'agrupació de penyes el sopar prepartit que fan sempre en l'agrupació de penyes li hem preguntat sobre el tema de Negredo i ha contestat això Bueno, eh, al final juegan 11, eh, somos tres, así que eh, en, principio sí que podemos estar los tres juntos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión también eh, del mister, él, sabe mejor, para eso está él también, para tomar esas decisiones. Nosotros tenemos que estar preparados y, él seguramente va a hacer lo que él crea mejor para, el equipo. Bueno, yo creo que creas Peñistes, ¿qué te que dirlos? Que pueden jugar estrés, tres, ¿no? Rodrigo. Rodrigo, perdó. Sí. El que passa que després el, decidirà, com diu el, en el final del fragment, decidirà, decidiran uno. Veurem si s'inventa alguna cosa. Jo tinc una teoria personal, ja no l'exposaré. Primer vos vull sentir. No, jugar els tres jo és molt complicat en aquest equip també. A veure, molt complicat. M'explique. D'inici, sobretot. Mhm. D'inici, uh -huh. pràcticament, de ficar tres davantes com Rodrigo, Negredo i Alcácer és un poquet, a lo millor, atrevit, per dir-ho d'alguna forma. Uh mhm. -huh. No per res, perquè ficar aquests tres implica llevar un altre. Mm, si és la banda esquerra que, que comentava antes Salva, que són més genials si damunt lleves a més gent, o sea, fiques a més gent, te compliques més la vida. Que podria ser Rodrigo que jugara per ahí, podria ser Negredo que jugara a lo millor, o... Bueno, jo ho veig massa complicat. Uh mhm. -huh que tenga minuts Negredo el disapte si está en la lista seguro Y yo creo que estará en la lista no sé si sean 5, 1 o 25 <coughs> Pero que tendrá minutos seguro Y... no una teoría que yo tengo personal pero que vos la posaré tema, de estrés no, eh, el, famoso trident lo dije la semana pasada eh, no veo a Negredo jugando en la izquierda mm, toda la temporada para que Paco juegue en punta eh, y justo al revés, no veo a Paco jugando en la izquierda porque el único partido que ha jugado en la izquierda, que ha sido con la selección, fue el único que se quedó sin marcar. En los otros tres que jugó de delantero centro, eh, en uno junto a Diego Costa, en, en, una, en una delantera de dos, eh, hizo tres goles, con lo cual tampoco veo a Paco jugando a la izquierda. Son dos futbolistas que pueden jugar juntos en punta, pero no uno cayendo a la banda. Evidentemente es desnaturalizar a, los dos eh, situándolo en la izquierda o cayendo a la izquierda, con lo cual lo veo complicado. No quiere decir que, según vaya el partido y según las necesidades y lo que quieran agradar <coughs> al público, Nuno se atreva a sacar a los tres, pero es desnaturalizar al equipo y quitar lo bueno que tienes, que es el tridente o el tribote en el centro del campo. Yo tinc una teoria, que és la següent. Estem pegant tantes voltes al tema del, del trident, Negredo, Rodrigo Alcácer, que en el moment... Que a jugar en 4. No. Máquer es bord. Ara firme, no anava en dret jugar en 4, no? No. <laughs> que en el moment un partit estiga molt de cara i tinga potser 15 minuts per davant, en quan puguen uno, va posar als 3 ah, i Xina va matar el debat. Ah, no. Però ho ha dit Manu. Ah, sí, sí. Ah, eh. Vull dir, dona compte del dissabte. En el, en el moment el dissabte, tinga l'oportunitat, si el partit està de cara, jo crec que va alinear als 3 i va matar el debat. En el moment en, el moment en què alinea als 3, el 90% d'aquest debat... No, no se tancarà. S'ha caigut. El 90% sí. Sí, després aplegarà el, a vore d'inici quan el estrau, a vore per a remuntar quan... Però el vore los xuns, que és el que molta gent està desitjant, Salva, jo et dic que en el moment en què... El dissabte, t'estic dient tinga... que el dissabte. espera, el dissabte hi ha que guanyar. Bueno, però si en el... Si, que ve que si té un entrenador si i ha que guanyar-lo. Si el partit eh, està encarrilat, en la segona part, home, Lime la llotja, Negredo, Alcácer y Rodrigo Manolo, <laughs> Pero bueno, A, B y C, sota Caballo y Rey ho tinc claríssim. Tu t'has clar, tan Per clar? a fer més dolceta la, la vesprada ni de dissabte. Ah, bueno, no oblidem que, que parlem de dolçor i parlem de posades en escena, Sempre que el partit estigui encarrilat. però en uno és molt seu, eh? Però és que no estem parlant d'això. Estem parlant de que si les coses van bé, Negredo, Rodrigo i Alcácer y la, y la y fi, final de festa, Manolo, fin de fiesta, fe, eh, final feliz mm. per a la gent. <laughs> Cuidado del final feliz, <laughs> que se pot donar a una mala empresa, és molt, eh? És molt oriental, això també. Sí, però no toca. No, no sí, sí. Folgado, funk. Funk, no te fes ahí, funk. No, no, no, no. Fuig, fuig. Eh. Sarco? <laughs> Funk, no te fes ahí, fer <laughs> Fes-me cas, en sèrio. Bueno, pues, eh, això és pel que fa al partit que ha de jugar el València el dissabte. Eh, Folgado manté el fet de que en quan puga, igual que Manu i jo també, eh, és cert que en el moment alinea els tres, gran part del debat si se veirà, encara que continuarà una part del debat que és a veure quan d'inici, a veure quan eh, mitja part junts, a veure quan era remuntar un partit, però com jo tinc clar que pel que hem, li hem sentit Nuno sempre ha parlat d'equilibri en els seus equips mm. l'única referència directa que tenim de Nuno sobre el tema del, del trident eh, i ho repassàvem la setmana passada és el que va dir en l'agrupació de penyes que és me gustan los equipos con, con equilibrio mm. sí, sí. què vol dir això? que va ser en principi complicat i per a mi Nuno per a res descarta i opció però sí és cert que per a Nuno esta història ve donada o bé eh, contemplada com a un recurs, veure, no com a un argument si de partit. Si tu a tres molt bons jugadors, no pots descartar l'opció de ficar-los mai. Però, eh, Pepe... Eh, una això... altra cosa són les circumstàncies Pepe, és que, que, que te, dia, te abans, tota frase té una cara A i una cara B. Clar. La cara és que, en efecte, un atac en estrès funcionant pot ser demoledor. Funcionant, sí, exactament. Però un problema és que tu en un partit que pel que siga tingues algun problema tu ja no tens davant tercer la banqueta si tu alinees als tres d'inici i això és un problema a veure, a veure, si sí, sí. davanters és perquè has llevat algú que este, estiga molt prop de ser un davanter és a dir, un home de banda esquerra un home de sí, banda però, dreta sí, però davanters, però davanters lo que no ja vas no a llevar, lo que no vas a mm. llevar és lo que t'està funcionant a tu bé que és el, el, el, la, el, el trio el tribot, el, tri, el, el, del mig del camp si vas a sacrificar algú <laughs> és, normalment va ser el de l'esquerra normalment Sí, y, por, por añadir un poco a lo que decía Salva antes, eh, eh, uno es eh, que el partido esté muy avanzado, muy a favor. y, que sí, y que puedas alinear a los tres. O otra versión es que de aquí 15, 20 partidos la solidez en el centro del campo del Valencia permita que en vez de jugar con un tribote pueda jugar con dos medios centros cosa que no lo veo, porque evidentemente en estos momentos no, no, está esa solidez. Si existiera esa solidez dentro de 15 partidos en los que el Valencia, jugando con un doble pivote y no con tres futbolistas, sí que se podría alinear a, los tres en, eh, por delante. Pueden pegarle la vuelta al... A, a, lo que estén comentando. Si las cosas van muy mal, igual también se arrisca y juga Negredo, Rodrigo y Alcácer. No, iba que pero uno mm. Rodrigo eh, Negredo y Alcácer es... una solució, no és un argument. Mm. Jo estic d'acord. És un recurs, per mi dir. és un recurs, no un argument. jo crec que per a uno i per a algú que tinga un poquet de cap en el futbol. ve clar. Bueno, sí, però... Eh, eh hi, ha, hi ha gent... Hi ha, el València ha tingut molts anys un entrenador que confonia els recursos amb els arguments. Sí. Val? I per això Maduro se tirava 10 partits jugant de lateral dret. Maduro, un partit de lateral dret perquè no tens a ningú més, val, és un recurs. Sí Eh, Maduro, 12 partidos jugando de lateral dret, no. Aigua, funk. Sí. No, no, ¿por qué? Lo, qué Porque has confós un recurso en un argumento. Lo dijimos la semana pasada, eh, ¿te acuerdas, Manuel, que dijimos? Es un recurso, no una obligación, lo del tribote. Sí. Lo del tridente. Yo estoy con el tribote, el tridente, <laughs> la del tridente, perdón. Eh, 12 y 46, última pausa para la Puli. Diría que ahí vivimos de nuestros anunciantes, i <laughs> és frase mítica, eh, Folgado? Sí, sí, sí, sí. Però és que han sentit molts anys a la ràdio, és una frase mítica. I, i a més, és veritat. Eh, I tornem en el tema preferit de Folgado. Anem a parlar de Dani Parejo. Eh, L'altra vegada. <laughs> per què no ha lluit com tots esperem, segons la qualitat que ell ha demostrat eh, en el València encara en el que du de temporada? 12 i 46. Fem una pausa i tornem, vinga. El próximo domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Segunda entrega de un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Esto es La Bomba. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante el Mercantil Valenciano, Levante Televisión y la 97.7 Radio sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Te esperamos. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. És que si, si estiguérem en tot d'acord seria tan avorrit, Folgado. És que no estem mai d'acord. Ah, per això, ahí, te, ahí està la gràcia. Senyors, Parejo, jo som molt de Parejo, jo m'he declarat parejista confés, però és cert també que admet que Parejo no està rendint al nivell eh, de brillantor no que altres anys. Jo no estic d'acord i tinc la meva pròpia teoria. A mi me dona la sensació de que Parejo ha assumit el rol de fer un treball més lleig i donar-li com a que, que diu lo bonico a André Gómez. Que va, impossible. Sí. No. Eh, si, si un trabajo feo es ¿eh? no, No, no, no, independientemente de eso. Yo no al 100%, pero compartís una parte de esa teoría. Javi Fuego es eh, el, vengan a mí, que yo, digo, vosotros tirad para adelante, que yo, yo, yo, ya los espero. Y, y parejo el veis como, mm, bueno, tú fes la filigrana, tú arriba, tú en el último pase, que yo controle el mis del yo distribuís, es como, si, como si Andrés Chuara de media punta... Pero si, fuera un, falso un falso hmm. media punta y Parejo mm, fuera el que el organizador del Mister del Camp del Valencia. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que como hemos visto una versión buena de Parejo... Muy buena. Hemos visto una versión de, de final de temporada en la que en la que funcionaba muy bien, eh, era un hombre, esa bisagra que estábamos eh, pues, pues esperando desde hacía tiempo, que defendía bien, que organizaba un poquito al equipo, eh, una salida buena de balón. Como hemos visto esa versión buena, yo la versión que he visto de Dani Parejo este año no, me, no me ha gustado, porque he visto lo que ha hecho Dani Parejo otras temporadas. yo creo que el André Gómez con la calidad que atesora, eh, la presencia de André Gómez se ha comido eh, la personalidad de Dani Parejo un poco, entre comillas. Em, quiero que me entiendan. Eh, no digo que Dani Parejo haya sido el peor Dani Parejo desde que ha venido a Valencia, pero sí que es verdad que se ha como minimizado un poco la personalidad que, que, mostró Dani Parejo la temporada pasada y ha sido por tener a un personaje como o a una persona como André Gómez al lado que ha adquirido mucha importancia y relevancia en ese, en ese tribote. Jo ho he dit alguna volta, estic eh, totalment d'acord amb el que ha dit Manu, jo crec que André Gómez li fa molta ombra a, a Parejo i jo crec que li resta eh, protagonisme i presència en el mig del camp a, a Parejo. Evidentment, els dos eh, poden jugar junts, ho han demostrat, i l'equip eh, guanya i es veu afavorit de la presència de dos futbolistes de tanta qualitat en el mig del camp com Parejo i com, amb, i com André Gómez. Jo no demane que en un prescindisca de cap dels dos, perquè evidentment en, amb els dos en el camp l'equip és molt millor, però és que Manu ho ha dit, però no sols eh, és que en temporades anteriors eh, mm, hem vist una versió millor de, de Parejo, sinó és que Parejo i ho va dir Di Estefano abans Manolo deia una frase de Di Stefano, Di Stefano va dir que eh, Parejo era el millor producte que havia sigut en molt de temps de l'escola de futbolistes del Real Madrid i una volta eh, quan el Madrid el traspassa en un primer moment al futbol anglès, Di Stefano diu no vuelvo a ver al Castilla mm. si venden a Parejo, i Parejo en aquest moment pues, se'n va al futbol anglès, que després torna molt ràpid, crec que va sols estar sis mesos en, en el Queens Park Rangers, crec que va mm. estar, mm. i torna al futbol. Jo crec que Di Stefano no podia estar equivocat, i efectivament jo crec que Parejo és un futbolista, i ho vaig dir l'altre dia, i me vaig a repetir, té un don natural. Ser futbolista és molt bo, i ho té de naixement té molta qualitat, té molta classe i, i és un superdotat però si un futbolista que té aquesta qualitat aquesta classe, que és un superdotat eh, no és regular i aquesta qualitat no la trau a passejar, no la exhibís pues jo crec que este, aquest futbolista és probablement el futbolista de la plantilla al que més hem d'exigir-li. Per què? Perquè el que te pot donar és superior a lo que te puedo donar qualsevol altre company. Sí. És l'únic que jo li reclame a Parejo. No sol regularitat, sinó que tota aquesta classe que té, que la mostre, no que la mostre, que l'amague, que la torni a amagar, regularitat en definitiva, però per què? Perquè té molta classe, moltíssima classe. A mi me dóna la impressió, i és una, i és una impressió personal, i sé que Salabé sempre està d'acord i ho hem discutit molt, jo crec que en el treball del tribo de Nuno, un tribot generalment està en inferioritat numèrica davant un, un mig del camp de 4, que és com juguen la majoria d'equips, de i a més, aquest tribot fa una pressió molt avançada i crec que aquest treball de desgast Parejo se desgasta d'una manera que després no li permet lluir però aquesta teoria teua se desmunta en el partit de Riazor perquè en el partit de Riazor és Parejo ja, pues, Javi Fuego ja, i Felipe Augusto tu, tu no pots, i és que tu, treballen tu, no, pots prendre Augusto com a, tu no pots prendre com a mesura un partit en el que tot l'equip està mal mm però el teu futbolista, el futbolista de més qualitat mm. que hi ha en el camp... Ai, què passa, que no intenta fer pressió aquest dia? Que no és que és una altra cosa, però que no anarà a fer la pressió és, no, és una altra. No, però jo parlo de, de, de la funció sí, nova que estoy... tu dius que té Parejo en Felipe Augusto y en Javi Fuego estaba allí verá que no de es una función Por puntualizar lo que dice Salva, yo sí que es verdad que en ese partido y, y no estuvo nadie bien, hay que remarcarlo. pero, sí que es verdad que en ese partido, en el, en el tribote, eh, sin la presencia de, del, del portugués, eh, de, André Gómez, eh, yo creo que Parejo es el que tenía que haber sacado un poco eh, la cara, coger al equipo a sus espaldas y decir, ya que no es verdad, o, ya que es verdad que no me he podido tirar el equipo a la espalda porque tengo un futbolista como André Gómez que, pues que me está tapando un poquito en ese partido, Dani Parejo tenía que haber dicho, señores, esto es el Valencia y es el partido que te lo tengo que coger yo. Pero eso es carácter, eso es, eh, no sé, ahí hay intrínsecas muchas cosas, no solo, no solo lo futbolístico. No, yo no creo, no sé si es que se mal antes, no creo que Parejo tenga un comés Snow en el, un rol No en el equipo. sí que pensé que la manera de jugar Parejo ayuda más al y y eso resta individualmente. Es un poquito la meva teoría que Y que Y en, en un doble pivot ella lo mejor... en un, en una, en un equip en el que se pressione menys avant se pressione més darrere, per dir-ho dir, més fàcil o més correctament en aquest cas crec que Parejo jugaria més còmode a l'hora de poder lluir i que a més el fet de tindre un, un jugador al costat com André Gómez que està trencant-la, que està aixint se fa que també adopte una miqueta el rol de secundari veient la progressió d'André crec que se junten les dos coses que probablement ell tinga... si ell adopta que, un rol sí, i, de i, i, i ahí en efecte si erra ell de motu propi erra sí. totalment correcte, jo ahí ho reconec ho reconec però crec, no per però crec, no, no crec, també que, a les seues condicions a les seues condicions ella ajudarà molt més a l'equip és a dir, tenim un parejo més col·lectiu i un parejo menys individual a l'hora de lluir jo, jo, no crec, jo no crec que, que, que que siga secundari, és uh -huh. una faena diferent. A lo millor no és tan incisiva, no és tan lluïdora, no és tan... En un futbolista de tanta classe, si és el que esteu comentant, que jo dubte d'aquesta uh -huh. teoria, no sé. jo no tinc un futbolista de tanta classe, se perga fent un altre tipus de treball. Com que no? Jo no. O sigui, tu, tu no penses que un, un futbolista de les condicions... El pots parejo... utilitzar d'una altra manera perquè lluís que més bueno, no. és que Bruno el vol utilitzar... Tens l'altre, tens també. Però, però és que Nuno el vol utilitzar com el vol utilitzar. Claro, de, com el vol utilitzar és una cosa de Nuno. I Nuno està clar que vol un centre del camp en un tribot i que pressione molt a dalt. I això li fa que es desgaste. Jo crec que no. Això veria, jo no, no veig. Si se'n dicen no, aquesta nova fase tan parejo jo no la veig. A ah, veure, no estic dient que Parejo estiga fent la faceta de Javi Fuego, eh? No, és diferent. No, te comprenc, però li, no ho veig. Li dic no que se'n no, el camp, no li exigís més desgast físic que altres sistemes en els que ha jugat Parejo. Jo veig el, jo veig el mateix Parejo, Manolo. Tu veus el mateix Parejo? Jo, sí. no, jo el veig que ajuda molt no. més en el mig del camp. Jo no, jo no. Però moltíssim més en la pressió. Jo no. Si no, aquest tipus se cauria, tio. És més, jo veig a Parejo dominant, jo veig a Parejo dominant pues el mig del camp i no donant l'últim passe, sinó donant el passe a André. Sí, eh, eh, més en la circulació de sí, valor que en sí. l'últim passe. Sí, més, més, més jugant, més coordinant, diguem, uh mhm. -huh. per dir-ho d'alguna forma, coordinar el que passa en el mig del camp més que sent el, el jugador que a lo millor va en el, el, al final de la temporada passada que era el que podia donar l'últim passe el que podia ficar eh, el valor entre jugadors, entre els contraris mm, ja dic, més, més coordinant i donant el, el, el penúltim passe com el que diu André perquè André siga el que doni l'últim passe Però és el bona notícia per a tancar el fet de que eh, Sebastián Brasilera ja comptant novament en Diego Alves jo crec que, jo sí, crec que se ho sí, estava mereixent eh? sí, perquè fue una injusticia brutal que, que, no estuviera en el Mundial. Eh, vamos. També le com li la versión en el Mundial, quasi millor que no encaixar caído Ya, pero... <laughs> es ir entre Pero el nivel que mostró la temporada pasada, que si hubo algún portero o, o dos, tres porteros que le hicieron ganar puntos a sus equipos, que fue Keylor Navas en el Levante y, y Alves... Víctor Valdés lesiona. Y, y, y, Alves al Valencia. Son porteros determinantes que le hicieron ganar puntos a sus equipos. Sí, señor. Y yo creo que fue una injusticia. Sí, señor. ahora Ara, sí. Anem a tancar ja Per exemple, eh, Superdeporte